Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gideretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekara ez! Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura talonetara eta gaur endaian geratuko gara endaian hasi gazia izeneko ba, egitasmoa edo egoitza eh, inauguratuko baita astazken hontan Beraz, e, ba, zigazia zer den, nortzuk osatzen duten, eta asteazkeneko eguna ere deskribitzeko bilagun hurbildu zaizkigu estudioan barrena, eta bilagunak agurtuko ditugu, Isabel Millet, ipo kontalari alde batetik, aixo gunon? Egunon. Eta bestetik ere, ban, emajeko, ba, imanol. Eh? Egunon. Imanol, espinoza, aixo Bai. Esan dugu, hasi gazia, esteinatuko dela astazken untan endaian, e, ez dakit nik zentro hitza erabili beharko genuken, e, esplikatuko diguzu, pixkat, hazi gazia zer den zehazke? Ba, nik errango nuke kolektibo bat dela, bai? Profesional batzuen kolektibo bat, e, mendizolan onealdean kokaturik, eta herriko etxeak utzitako loka, eza, lokal fizikoak erabiliz. Beraz, eh, bai, guk, gure asmoa, bentsat, kolektiboaren asmoa da kultura, bai, endaiaren eh, kultura dinamizatzea. Mhm. Eta gai amendu horrekin eh, gaude hor eta erabiltzen ditugun lokalak, ba, bueno, ba, bulego kolanak egiteko, oza, artista eta munduan <laughs> bulego kolan handia baitago <laughs> eta behar dugu... E, Olako lekuak, ez? Eta baita ere, oza, elkarrekin egoteko eta sinergia bat sortzeko, mhm. dinamika bat, eta, bueno, mendizolan e, kulturgunearen ondialdean e, eh, egonda, ba, bueno, hori da... Pixat, ulertu denaren arabera beraz, kolektibo honen helburua izango da, kulturaren dinamizatzean daia mailan, eta eh, nolabait, zuen elkarlana e, sustatuko du, hau zebera. Bai. <laughs> Elkarlana, haman komunean proiektuen ateratzeko? Agian. Edo, edo ez, edo elkarlana da ere elkarrekin egon, ez? Eta agian ba, aterako dira proiektu batzuk, ba, bueno, nun eh, bestearen parte hartzea izanen den, edo hori mm. denborak errango du. Mm-hmm. Hori da, <laughs> lase, lase, no? hori da. <laughs> Eta e, nortzuk parte hartzen duzu kolektibo hunen baitan, endaiako elkarteak dira? e, bai. Eh. Bai, e, alde batetik dago, bueno, nago ba ni? Bai, e, izabel mile, de joge emage. E, Baxter Anrojos an e, eta Disko de Fetrin Disko de Fetrin eta Gullilean mm, Gullilean, bai Beraz, eh, aman komunean kolektibo bat sortu, esan eh, duzu ba, kulturaren dinamizatzeko asmoz eh, kolektiboa sortu dela. Asteazkenean egingo duzu estrenaldia, eh, kontaigu zuen, bixiat, eh, asteazkenari begira, eh, zer antolatu duzen, alde batetik, ba, irekiera ofiziala izango baita, baina publiko orori begirako ba, erakustaldi bat ere proposatuko baituzu ezta? Bai, e, bueno, e, iruretan hasiko da, e, ekainak sortzian, e, eta izango dira, pues, adibidez, kontsertua ikusgarrien musikak, e, guielearekin, itxaldia gehi ipuinak euskal mitologiari buruz Isabel Milletekin, hori da frantsesez, e, pisa txiki bate, e, ko, e, e, gurekin, de Vegemagea, eta eta hori eh, hori da bai, eh. tailerrak ere tailerrak Cecil eta Disco de Fetrin eta Bastegran Rojos e, elkarretekin tailerrak proposatuko dituzte txikearentzat eta eta hori gero hori da arrasalean familia familiei eskenetakoa eh iruretan hasita seiak arte egun osoan hori bifet bat izan den da, edo ostatu zerbait, edateko zerbait, eta arratsaleko zazpietan, zazpiletan, e, orduan lagunen arteko zerbait, ola informala eginean da, taula librea izanen da, lagunik egineakoak etorriko dira, musika, eta hori izan da, ba, hori. Mhm txatxara eta kalakan. kalakan. <laughs> e, azpimarratzekoa da... Eh? Ah, eta, eta bertan, e, zera, norberak e, ekarri behar du zerbait jateko. Eta guk edaria jarriko dugu eta... <laughs> Petikomitean. <laughs> Bai. komitean. bueno, ere, ez, ez da, baina, bueno, da, piskatu mm. konpartitzeko. Bai. Mhm. Baina informalagoa. Informalagoa. Informalagoa. Aipatu zen hortzuk parte hartzen duzen eta azpimarratzekoa da disiplina ezberdinetako jendea elkartu zaretela, ez? Hau da, e, kontaketan ari zara, juzeleak, e, zirkoa, musika, antzerki, lanak e, burutzen ditu, ban emaje... E, antzerkia ere. Antzerkia egiten duzu. Antzerkia, bai, antzerkia soziala, antzerkia tematik sozialak, eta ere eta hori. Eta mm, Baxteren Rojos bideo gintzan, ez? Hori, eh, bideo gintzan, da. bai horrek ere aberaztuko du, nola baita? Eh? Hori da, hori interesgarria da ikusteko ba, besteek zer egiten duten, nola egiten duten, nola sortzen duten, eta el kolektibo bezala, ba, bueno, hartu dugun engaiamendua da fanzin bat egitea, hiru hilabetean behin, eh, mm. atera dugu inaugurazioarako lehen, lehen, Bon, <laughs> bai. eh, aurkezpena da, eta e, hortarako, ba, luzatzen dugu gombita, ba, ala, iritxeak, edo, ze, bueno, jendeak e, guri bidaltzeko, ba, bueno, zer mm. esan nahi duten kultura eta... Er, ekarpenak ere. Ekarpenak, bai, hori da, hori ditugu eta dagoen arik, bai, guri nola moldatzen dugun, da, pizkate, <clears throat> joan etorri bat egiteko, ez? Ez mm. Eh, harremanetan mm. jartzeko eta ez bakarrik gu, gurean, gure asmoa da zabaltzea, oza, eta eh, Hori da, ez da, ez da co bat, no? Leku batekin da denak lana eta lana eta, no? Bai. Kompromisoa da no, endaiara eta, no, eta bai, ematera komunikazioa eta zeremango kontaktuan sortzea. Hori da, zeremango diogu endaiara, no? Mm. Eh, etxeak jarri du, jarri du lokala eta guk kulturkean ematen dugu arte edo e, kultura gehiago. Osea, eh, bai, osea, dinamika bat sortuz, ez? E, Endaian dinamika bat sortuz edo sortu ba, elkarrizketa horretan, elkarrizketa kultur eta artisteko horretan. Ba, izergatik, e, eh, profesionalak gara kompromeso batekin kultura. Ez da bakarri gure, gure proiektuekin eta hori, kompromisoa da ere e, endaiara eta hori, no? E, hori garrantzitsuna da, bai. Mhm. Hori, kolektibo gisa bai, dugu harremanetan sartu eta ateratzea et, Hombre, momentu ondan sortu berriak gara, orduan. Bai, <laughs> forma hartuko du. bai, hori, forma hartuko du, elikatu behar dugu, mm. eta e, elikatzea, eta bueno, ba, besteek, besteek ekarriko dutena, edo endaiarrek ekarriko dutena ere, eta ze nola e, egingo den, ez? Mm -hmm. hori eta kolektiboaren e, Ba, astazkenerako gomita zabalduko dugu beraz, inaugurazio ekitaldia eta aurkezpen egun bat izango duzuela azpimarratuko dugu, eta aurkezpen horretan ere, pentso dut e, ba, kolektibo honen izana ere ongi erakutsiko duzuela, hau da, eh, esan diguzue, herritarren ekarpenak hartuko dituzuela, eta horrekin adirazi nahi duzu ere bai, e, etzaretela itxiak, hau da, zuen kolektiboa irekia nahi duela izan, eta e, berai, e, kolektibo honen funtzio nagusietariko bat izango dela, herritarren e, ba, ekarpenak zuek hartuz edo herritarren beharrak zuek hartuz e, modu artistikoan erantzun bat ematean dinamizatzeko justuki kultura e, maila handaian? Hori da, herritarek dituzten keskak eta batzuetan ba, erantzuna emateko ba, behar, bideak behar dira, ez? Eta bide beharriak. Eta horretan, ba, bueno, guk eh, laguntzeko prez gaude, edo gure ideiak, edo bueno, partekatzeko, edo irikia garela, bai. Hau da gure azken finean funtzio bat. Mendizolan eh, azpian aurkituko bai, zaio. Bai, bai, hor eh, hor dago kiosko bai. politori bai. eta ba gara hor Hortxe Kiosko hortze bai, hor bai dugu eh, zera kartelak izan da eta hori dena, da. Eta gero pitiak hasiko zarete, webgune bat eh, ateratzen edo hori ikusiko. dugu. <laughs> Hortarako etorriko gara berriz. Ba, ongi da. Ba, ez dut kaldera gehia hori pausatuko. Eh, nahi duenak badaki, azte azkenean baduela urbiltzea, e, eh, mendizolan gune horretara, eta ba, eskerrik asko. Ah, ba, bai, e, hori, haien zuen zai gaudela. Ba, eskerrik asko. Eskerrik asko. Galea. besterako gai batean urgil gaitezen orain eta iragan berri den bioterran. Aurkeztu den gutik zura izeneko proiektua zintesatuko gara orain. Koldo nauz? Bueno, ba, gutik eh, zura e, proiektuaren ardu edo aurkitzen gara, Mari Jose Barriola, zuzendaria kaixo? Kaixo egunon. Eta Imanol López Perotxenarekin, kaixo? Kaixo egunon. Zu komunikazio ardu laguna zara proiektua. Hori da, bai. Hori da. Bueno, ba, eta behin, hitz gutxitan albaldin bada, ezakite, laburtu zazue, e, zuen proiektuaren nondik norakoak. Eh? Bai, ba, gutik zura deituriko proiektu hau, proiektu e, sendo eta handi bat da, eta gaur erkoztuko duguna da proiektu horren barruan egiten ari garen ikusentzunezko bat. E, Euskal Herrian hainbat eta hainbat lanbide izan dudia eguraren ingurukoak, eta mendetatik zehar herriak induriak asko eman digu, egurrak asko eman digu Euskal Herriari, eta orduan proiektu honen bidez, ba, egurraren lehena, oraina eta etorkizuna gizarteratu nahi dugu. Uhum. Eh, izan ere, beno, hemen bioterran urtetik urtera ikusten dugu, biora ikuntzan, eta beste zenbait esparrutan egurra berriz ere edo E, gerozta gehiago baliatzen dela, e, baina egia da, e, ba, betiko kontu izan dela, ez dela gauza berria, ez? Hori xeala da, ba, hor dauzkagu Euskal Herrian hainbat eta hainbat dorretxe, eliza, e, baserri, ba, lareun bosteun urtetan ba, egurra bertan eta osasun ona daukatenak adierazten digutenak, ez? Egurra material ona da, e, berriztagarria, jasangarri e, edo garapen jasangarriarekin lotuta e, gurra bezalako materialo berik ez da, edo orain ikusten ari ganena behintzat, bada hainbat eta hainbat beste material sartu zaizkigu gure gizartean, ba, egurra nolabait desplazatua edo mm-hmm. eh, dago, ez? Orduan, zentzu horretan, ba, bai egurraren propietate mekanikoak eta fisikoak eta dauzkan propietatek bezala, ba, hori ere azaleratu behar da, gizarteratu behar da, eta egurraren sektoreak hemen dagoela eta berrikuntza asko egiteko aukerarekin hor dagoela azaleratu nahi dugu. Bai, eh, gure kulturarekin, ekonomiarekin, ez du kilotu egon da beti, azken batean eh, Euskal Herriko basoak e, nahi aurki izan bitugu, ez? lan esparro askotan, ez dakit ontzik gintzan, arrantzalen markotan, eta bar, gaur egun gutxiago, baino. Bai, alaxe da. E, guraren kultura Euskal Herrian eta basoarekin Euskaldunok izan dugun lotura oso oso estua izan du da orain arte eta ez ezagutza asko dago gizarte mailan ba, egurraren inguruan zenbat industria eta zenbat garatu den Euskal Herria. E, horrekin lotuta, ba, zoritxarrez, herri jakinduri asko galdu da, lanbide profesional asko egurrari lotuta zeudenak ere galdu egin dira, eta guk sentitzen dugu hori e, informazio guzi hori eta komunikazio guzi hori egiteko beharra, eta hortan gabiltza. Gutik zura proiektu honek, ba, herriak induri hori bildu binar, eh, bere alde zientifikoa eta bere alde teknologikoa eta berrikuntzari eta material oneri lotuta dagon hainbat eta hainbat e, ezaugarri ere txertatzeko asmoa daukagu. Da, e, aipatu duzulen egurren lehena, orain eta geroa bildu landu nahi izan buzuela, ez dakite nola planteatu duzuen ba, dokumentala, edo ez dakite zein zehazki proiektua e, elkarrezketak, epetxatu eh, dute ba, jendearen jakinduri hori biltzerako garaian, Iñaki? Bai, ba, bueno, pixkat eh, ideia izan dena, ba, ba lehen Mari Josek aipatu bezala, herri jakinduria e, hartu, kaptatu, kapturatu eta eta modu estetiko narratibo berezi batean, bota, orduan, jakinduriak, jakinduri hori bai alde batetik, elkarrezketatik abiatuta hartzen dira, baina ere leku leku konkretuak e, eh, bizitatu, zer izan den egurra hainbertze eta hainbertze urtetan, bisitatu eta lekukotasun horiekin ba, ba dena, dena indartu, eta hori dena ari, ari, ari fin batez lotu eta ikusi ba, gehien bat publiko, publiko orokorrari ez, edo zinemako e, eh, eserrekoan eseriko den horri, ba, modu erraiz batean esplikatu eta modu intimo batean esplikatu ze izan den egurraren, egurraren historia edo gure historia egurrarekiko. Jendeak bai, ikusiarekin ikas dezala, baina pixkat kituta azken batean, ez? Bai, eta gozatu dezela, dezala, ez? Orain arte egin diren ba, ikusentzunezko edo piezak nahiko teknikoak izan dira edo sektoreari bideratuak, ez? Eta guk egin izan duguna justo kontrakoa. Ba, jendeartea eh, ba, sensibilizatu egurraren munduarekin eta jendeartearen artearen eskaera hortatik ba, ba industria ere bat egin dezala industriak bat egin dezala jendartearekin. Mhm da, ez dakik gero eh, dokumental edo no, le, le, luze metrai horren edapenaren aldetik, ba, pentsatzen dut proiektu eh, ekoizpen prozesuan da, baina dagoeneko aurrikusia izango duzu ez plangintza bat edo nun ikusia izango den edo nun aurkeztu? Bai, orain arte aurkeztu duguna izan da dokumental bat izan behartzen eta gaur fiko egin behar duguna da dokumentala dena, ez? Ja grabatu dugu, falta zaizkigu pare bat eh, grabaketa, baina ja dokumentala gorpuztu da. Ordun aurkez, aurkezpen hau eta gero jatorriko zaiguna izango da estrenaldia, irailan, eta estrenaldia eta gero hori izango dela Donostiko Zinemaldiaren testu inguruan, urte honetan kultura hain e, e, agerian dagola, ba, egurain kultura ere agerian uzteko, eta, eta Zinemaldian egon eta gero, ba, bai zine, zine salatan, hiriburutan, mentzat proiekzio bat, eta hortik antzinera, ba, ba, bai ete berekin, aste hon datorren astean ja itzarmena lotzen dugun, mhm. e, notizia taldearekin, ari gara ere, banaketa bat egiteko, deuderen banaketa, eta gero alde garrantzitsuenetarikoa, dena garrantzitsua, baina bai izango da, herri zerri, kulturetxe, kulturetxe, ikastetxe, ikastetxe dokumentala erakutsi, eta horrekin batera, ba, itzaldi, itzaldi saio bat. Eta gustatuko litzai guke, ba, bai, Ba, generazio gazte edo gaztetatik abiatuta, ba, egurraren ik, eh, bueno, galdu den ikuspegi hori ba, bizkanaka bizkanaka berreskuratzea. E, aipatu dugu lehena oraina, geroa bioterran aurkezten duzutelarik, pentsatzen dut hor, e, eh, lehena aipatu duzu egurra baztertua ba izan dela e, ba, ez dakit, industrializazioaren ondorioz edo, pentsatzen dut hor galdera ikurra, gusten duzuela ez? Bueno, galdera, galdera ikurra erantzunarekin ere. Ba, gaur egun e, garapen jasangarriaren inguruan egurrak propietate eta onura asko eh, dakar eta beste materialarekiko ba, egurrak daukan inpaktua naturarekin eta naturak daukan lotura eta ba, oso oso estua dira. Zentzu horretan, ba, bagabiltza lanean ere, egurregituretako bertako espeziek eta E, Euskal Herrian ditugun gure basoetako ba egurraren erabilera indartzeko ba lanean gabiltza, ezaugarritze proiektuak egin ditugu eta gaur egun hemengo enpresak, arkitektuak eta preskriptoreak ba, gai dire beraien proiektuetan egurraia ezaugarritu dugulako eta hainbat eta hainbat segu eta propietate mekaniko aztertu direlako ba, hemengo egurra hemengo proiektuetan erabilea izateko. Beraz, argi dago ba, e, gutik zura proiektuarekin ikasteaz gain hausnarketarako bide ere badela, ez? Ba, hainbat ikerketa eta hainbat berrikuntza aplikatua enpresetan ere ba, egiten ari gara, ba, bai nekazaritza saiarekin, Gipuzkoko foru alduenderiarekin, Nafarroko gobernuarekin ere, eta denen arteko elkarlana eta egurraren ebultza da hau, ba, ematieko nik ba, momentuan hortxe gaudela, eta denborak esanen dula berrikuntza eta teknologia esker daukagan material, gure basoetan daukagun material honak zen baterako gaiden. Ja, bai, mi esker eta kuraia hona, bie. Eskarrik asko zuri. Eskarrik asko. Eh, hau basua. Ena eta eta baina E, hau, aventura politia hau, eh? Hau, hau kontatu zuzu eh? Kontatu, igual. The Basque people have a secret, have a secret of energy and courage. And I hope that in the next times I will find out what this secret is. Or maybe you can help me to find out what the secret of the Basque people is. Bagutik zura dokumentalaren eta oro garra proiektuaren inguruko argibideak nahi baditu zue, jakizue bogune bat ere badutela. Uebikoitze gordiz, zura, puntu, eu, sain zuzen. Eta ontar arte iritsi gara gaurkoan gure kulturatalea. Nera, letik besterik ezen zule, bihar arte izan ongia jo. Zein da bidea, emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goara, segitu behaznik, segitu behaznik, Ni galtzeko ez dian ne horren beharik. Ni ez du abidea otatik jasine! Eta ikarra egindik ez! Hubek ziur bidea otatik ganean itogerukin antxok. Belaztian egin biliko baituk. Puro txan, txakai ...Cultur Alea.